السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عن, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور خرجه البخاري والنسائي في حديث يا أربعين أن إن زنغمزية كوس فضل الجهاد في سبيل الله لا كومبا كومبا نمكي أفضل الجهاد يا كنيني الحج الحج المبرور hajjun mabrur kama alivyosema kwenye hadithi na hii inaonyesha vile vile hirs na hamu ya masahaba wa kike kutaka kujua baadhi ya kurubat ambazo kwamba ndio bora wazifanye walipoona kwenye dalili kadhaa kwamba jihad ndio amali bora na jihad ndio inamekewa ajira kubwa kwenye Qur'ani aya kadhaa na kwenye ahadith na wakaona kwamba wanaotukuliwa jihad ni wanaume peke yao sasa na wao wakafanya hamu ikiwa hii ndio amal bora hii ndio amal kubwa mbona ni wanaume peke yao ndio maana wakamuuliza mtume swalla sallam awaruhusu na wao washirikiane kwenye hiyo amal bora lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawafahamisha kwamba masala ya vita si yenu ya wanaume akawaelekeza vita vyao vita vyao ambao kwamba wanawake wapiganie huko nao nini ni kujipigana na kujifunga na kungangana mpaka kwenda haji hiyo ndio jihadi ya mwanamke hiyo ndio jihad ya mwanamke afaa afanye kwa hivyo wewe mwanamke kwenda jihadi wewe fanye bidii uende haji ukienda haji na umra aa, sasa wewe utakuwa mujahida utakuwa mujahida fi sabilillah kwa sababu الحج يحتاج إلى مجاهدة النفس kwa nini haji imeitwa jihad kwa mwanamke kwa nini haji imeitwa jihad ya mwanamke kwa sababu fihi mujahadatun nafs bal hata kwa mwanamume si rahisi paka upigane na nafsi yako ujifunge usafiri tabu na mashaka na zahma na jua na shida zinazopatikana kwenye zile mashairi alhajj zote uzivumilie hii hapana mchezo la shaka yaonesha ndiyo jihadi ambayo ni bora zaidi ndo Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin قالت amuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasul allah ewe mtume wa allah subhanahu wa ta'ala amwambia nara aljihada afdal alamal sisi tuaona jihad ndio afdhalul a'mal ndio amal bora yani nara maana yake yani na'lam na'lamu wa na'taqid sisi tuitakidi na twajua kwamba jihad ndio amal bora dhirwatu sinam almuslimin ndio jihad fi sabilillah kwa hivyo wakafanya hamu nafsi zao na wao kwenda hiyo jihad wakaona kwamba jambo la vita na wao waweza kushiriki na waliomba jambo hilo si kwamba wao wataka vita sana ni kwa sababu ya zile thawabu ziliowekewa jihad walioona ajira kubwa thawabu kubwa zimewekewa wanaume na sisi tutataka sasa ile hamu ya kutafuta thawabu na fadhila ndio iliyofanya hawa wanawake radhiallahu anhum iliyofanya wao waulize je wataruhusiwa kwenda jihadi na wao wakapigane au la kwa sababu lengo si kupigana lengo ni kutafuta zile thawabu zilizowekewa kwenye jihad fi sabilillah ndo akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam afala nujahid hauturuhusu na sisi wanawake tukatukua silaha tukaenda kupigana kama wanavyopigana wanaume na sisi tushiriki kwenye vita kushiriki kwenye vita kama wanavyoshiriki wanaume kwa sababu twaona kuna thawabu kubwa kwenye jihad hii ndio ilikuwa hamu, hamu zao radhiallahu anhunna wataka kupata nasibi yao ya kupigana jihad lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawafahamisha kwamba la masala ya vita ni hasa ya wanaume nyinyi wanawake mna udhaifu kinyoyo udhaifu kiakili udhaifu wa kinguvu mwanamke hamtishii adui hamtishii adui hata mwanamke akawa adui kiasi gani na silaha na kila aina ya silaha hawezi kumtishia mwanamume kabisa hana haiba ya kumtishia mwanamume kabisa si kwa sababu si maumbile yake lidhalika tukitokuwa jeshi letu tukatoka kwenye jeshi alafu wanajeshi wanawake ndio wapiganaji <laughs> na, nani atatuogopa hakuna hakuna adui hata mmoja atakayekutuogopa wakitizama ah hawa wapiganaji wao kumbe kina mama wote au mboga atawatafuna mara moja lidhalika mtume akaambia la nyinyi mkiwa kwenye jeshi mtadhoofisha jeshi jeshi letu litaonekana dhaifu kwa sababu mwanamke ni dhaifu dhaifu wa akili dhaifu wa elimu dhaifu wa nguvu dhaifu wa imani hapo ndo maana akaambia basi nyinyi mnao jihadi yenu kama mtaka sasa qala mtume akawaambia la Aisha aliposema afala nujahid si uturuhusu tupigane jihad qala mtume akamwambia la hilo si waruhusu kwa sababu hamuliwezi mwanamke akiona rangi ya damu kimbia tawata silaha kimbia akiona tu damu rangi yake toka mtu atakimbia ana moyo kuthubutu hana ushujaha kama mwanamume ndo akamwambia la si waruhusu kwenda vitani sitawaruhusu kwenda vitani lakini kama mtaka vita za kungangana vita baridi vita ambavyo vinaendana na maumbile yenu akawaambia walakinna afdhal aljihadi hajjum mabrur ulama wamekhtalifiana kwenye kuisoma hii kilma baadhi ya ulama wamesema lakinna kama ilivyoandikwa kwenye kitabu sahihi lakinna lakini jihadi bora ni haji lakini kwenye riwaya nyingine wameisoma la kunna kwa sababu hapa alikuwa zungumza na wanawake mtume aliwaambia la kunna sio lakinna kwa hivyo kafu itakuwa ina dhumma la kunna munao nyinyi wanawake jihadi yenu ipi afdhalul jihad ndenu nyinyi wanawake afdhalul jihad jihadi bora ambao ni hajjum mabrur kwa hivyo kwenda hija kwa mwanamke ni sawa sawa kupigana vita kwa mwanamume yani mwanamke akitaka thawabu za jihad zile anazopata mwanamume kule uwanjani wa vita yeye ende haji tu akienda haji atapata yale yale wanaoyapata wale waliokwenda jihad fi sabilillah wakauawa wakafanywa kufanya au wakarudi na majeraha kwa hivyo sharia imewahafifishia wanawake kulingana na maumbile yao hafifu na ikawekea jihadi ambayo kwamba itanasibiana na maumbile yao wa hadha min rahmatillah ala ibadi na hii inaonyesha huruma ya Allah kwa viumbe wake hawa ni viumbe dhaifu amewaumba wanawake dhaifu alafu akawekea na amali zinaoendana na udhaifu wao hakuwakalifisha mambo kama wanaume ndo akawaambia lakunna ndeno nyinyi wanawake au lakinna lakini afdalul jihadi jihadi bora kwenu hajjum mabrur nendeni haji ni haji ambayo ni mabrur almabrur maana yake ni hajjun alladhi fihi bir ni haji ambayo kwamba imefanywa kwa wema imefanywa kwa vizuri na yule mwenye kuifanya hakufanya mabaya ndani hajjum mabrur yani la rafatha wala fusuq ni haji isiyokuwa na rafath isiyokuwa na jidal na ni haji iliyofanywa wifqa sunna nabawiyya kulingana na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio hajjum mabrur kwa hivyo mwanamke aking'ang'ana akajikaza akapigana na moyo wake akaifanya haji kama alivyofanya mtume vile vile akamgiza mtume wake alivyofanya haji huyu ni mujahida huitwa mujahida fi sabilillah na atapata thawabu za jihad fi sabilillah zile ambazo kwamba wanaume wanatoa vitani yeye anatoa akienda maka na hii ni khas kwa wanawake na hii ni khas kwa wanawake kulingana na lafu nyingine ya hadithi kwa hivyo jihadi yetu sisi wanaume kubwa ni ya silaha japo kuwa sisi wanaume tukienda haji pia ni jihad ni jihad lakini sio hasa kwetu sio hasa kwetu pili sio bora kwetu kuna jihadi kubwa zaidi ambayo ni ya silaha kulingana na mwanamume ama kulingana na mwanamke bora kwake ni ile haji ya kwenda maka sio sio silaha sio ya silaha ya silaha ni bora kwetu sisi na ya kwenda maka ni bora kwa wanawake wao hawakuwekewa vita mwanamke maumbile yake hayaruhusu vita lidhalika mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni nasih akawanasihi wanawake ukitazama hii jihadi ya wanawake na jihadi ya wanaume ipi ni rahisi kila moja iko na ugumu lakini hii ina ugumu upande wake fulani sio ugumu kwa kila pande zote ya wanaume na wanawake ina ugumu wake pande fulani sio ugumu pande zote kwa hivyo jihadi ya wanaume ni ngumu kulingana na athari yake inayopata kuhimili safari kuhimili vumbi kuhimili silaha kuhimili kuuawa ukitazama upande huo ni ugumu bila shaka lakini ukitazama upande namna inavyofanywa hii jihad utaona ni rahisi ni rahisi sana ni utambo kutukua silaha kupiga tu kutukua silaha kupiga yataka ujuzi kidogo tu na utapigana vita lakini ukiitazama jihadi ya wanawake kiupande huo kiupande hiyo utaipata ni ngumu kuliko jihadi ya wanaume ukiitazama wanawake kulingana na hali ya inavyofanywa ile amal utakuta namna au kaifia au hali ya jihadi yao ni ngumu na ni nzito kuliko hali ya jihadi yetu kivipi si machezo anayeweza kuifanya haji akaiweka kama mtume alivyofanya hii si kazi ndogo shekh hii ni kazi ngumu ni ngumu shekh sisi wengine wanaume hatuwezi kadha ni nani aweza kuhiji kama mtume alivyohiji wallahi qalil jiddan kwa hivyo ukiitazama upande wa kaifia na namna inavyofanywa ile amali utakuta jihadi ya wanawake ni nzito hata kuliko jihadi yetu wanaume si kutukua silaha na kupiga tu kiangalia upande huo utaona yetu ni rahisi kwa hivyo mtu asiseme ah wanawake wana haji haji yao raha rahisi la pana mchezo shekhi kuifanya haji kama mtume alivyofanya ndio haji mabruru kwa sababu mtume swalla allah amesema nini khudhu anni manasikakum chukueni kwangu mimi haji yenu muniigize mimi wallahi si mchezo wanaume wenyewe washindwa kufanya haji kama mtume alivyofanya takuwa wanawake kwa hivyo mtu asiseme ah wanawake bwana wana raha amewekewa haji rahisi hapana hapana si rahisi si rahisi kabisa ni haji mzito kwa sababu kuifanya haji kama mtume sallallahu alayhi si jambo dogo ni jambo zito nitawapa mfano mdogo tu mfano tu mdogo ambao ni haji ya mtume na ambao sote tunashindwa kumwigiza mtume sallallahu alaihi wasallam يوم عرفة alisimama mawqif wakati wa dhuha akawahutubia umma thumma baada dhalik akakaa juu ya mnyama wake juu ya ngamia wake Mtume alisimama Arafa hakushuka chini alikuwa juu ya mnyama tu mpaka jua likazama kwa juu ya ngamia wake hakushuka chini akakaa juu ya ngamia wake baada kusali asri na dhuhur jamaa akainua mikono masahaba asema akaomba akaomba mpaka nguo yake ikamwangukia ilikuwa kwenye mgongo ikaanguka yeye waomba yuwaomba yuwaomba mpaka jua likazama ni nani anaweza kustahimili kipindi kirefu cha kuomba kama hiki bali ulama wasema malengo ya kukusanya asri na dhuhri wakati siku ya arafa ili kumpa haji wakati wa kukithirisha dua wallahi hatuwezi wangapi subutu nane anaweza kusimama baada dhuhur akainua mikono bila ya kuchoka kumwomba Allah mpaka jua likazama hii si jihadi ndogo shekhi ni jihadi nzito kwa hivyo ukiangalia kwa upande huo utaipata jihadi ya, ya wanawake ndio mzito kuliko jihadi ya wanaume ambao kisikia sema basi rahisi kusafiri jihadi ya, ya, ya wanawake au haji aliyofanya mtumi sio safari ya utalii kama zetu kwenda kutalii jabal hili kwenda kutalii pango kwenda kuzuru pango hii mara kuzuru sijui msikiti msikiti wa majini mara sijui kwenda kuzuru pango gani hiyo si haji bwana لا لا لا لا الحج يكون مبرور ما البر البر في الحج الخضوع والدعاء والاستكانة walibada lillahi subhanahu wa ta'ala hiyo ndo maana albir fil hajj kwa hivyo ukiitazama kwa jito la makini utakuta hata jihadi ya kina mama ni nzito kiupande fulani kuliko jihadi yetu na jihadi yetu sisi ni nzito pande fulani kuliko ya wahakadha kwa hivyo kila jihadi ina ugumu wake na ina changamoto zake lakini ukiangalia upande ya undani ya kisheria la shaka hii jihadi ya kina mama pia sio rahisi mwanamke ajipinde aende haji alafu aigize haji ya mtume mpaka kurudi aifanye vile vile wallahi hii huyu ni mwanamke bora kabisa huyu si mwanamke wa machezo ni mwanamke aliyopigana jihadi ya sawa sawa ambao wanaume hushindwa kuifanya jihadi kama hiyo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawawekea fadhila zao mahali kwingine hakuwekea kwenye vita في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على أن الجهاد من أفضل الأعمال للرجال الحديث دليل على أن الجهاد من أفضل الأعمال على الرجال حديث يونيشا كوانبا الجهاد في سبيل الله فيتا لله ni katika amal bora katika amal bora kwa sababu Aisha asema nara aljihada afdal alamal afala nujahid asema nara aljihada idhan aljihad min afdal alamal bal ni dhirwati sinam alislam kama kwenye hadithi inasema jihad ndio qimma yani ndio kitu kilichoko juu katika uislamu ni yani kithawabu na kiajir ndio maana dhirwatu sinam ni kitu kilio juu kabisa ni fadhila ya jihad fi sabilillah lakini hii ni hasa kwa wanaume bila shaka hii ni hasa kwa wanaume na wanawake wakitukuliwa vitani hawatukuliwi kupigana utukuliwa kusaidia mambo mengine kupika kuhudumia wagonjwa au ghairi dhalik lakini hawatukuliwi kwa sababu ati wanajeshi wakapigana ha sababu si maumbile yao kupigana ثانيا كتيك فوائز حديث وفيه رحمة الله على عباده وفيه رحمة الله على عباده حيث خفف لهم المشاق يونيش رحمة الله كواجهاك والبقوة هاوانواك نبيون بخفيف الله لوهرمية كواندوشيك بجانا kupigana akaifanya ni faradhi ya wanaume peke yao akakhafifishia jinsi ya kike rahmatan bihinna kwa sababu ya kuwahurumia hawa viumbe na udhaifu wao aliwaumba nao kwa hivyo yaonesha namna gani rahmatullah juu ya viumbe wake wa kike <clears throat> vile vile wafihi katika fawaida hadith wafihi aidan فضل الحج المبرور وفيه فضل الحج المبرور يونيش فضل الحج المبرور وأنه أو أنه هو المعتبر عند الله نهي حج المبرور ليو حج نوزنغتيو قال الله وإذا ليس الشأن أن تسافر sio shani ni kwamba ati mimi nimesafiri nimekata tikiti nimekwenda maka nimerudi ah kama ni hivyo kila mmoja aweza raha Mtaweza kwenda katalia karudi. Lakini kwa nini meitwa jihad? Kwa sababu ni kuilazimisha nafsi mambo mazito ambayo haikuzoea. Kulala chini, kulala kwenye makhaima kusimama kwenye jua, kupigwa na jua, kutufu, kustahimili zahma zahma za tawaf, zahma kwenye ramyul jimar, zahma kwenye sa'i. Yote haya ni mashaka bila shaka. Kwa hivyo yaonesha kwamba alhajjul mu'tabar huwa alhajjul mabrur haji ile bora na ile afdal inda Allah ni ile haji ambayo imepaga sifa ya bir iliyobeba sifa ya bir na al-hajj la shakka ni ile aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuifani kwa hivyo hadithi yaonyesha wazi kwamba alibra an tahujja hajjan mabrura sio mujarradul hajj kwamba mimi nimekwenda kuhiji nimerudi khalas لذلك حج نمنهي وهيلتي فايدة سانا هنا ثاري سانا قوام ديا أتاكويندا ترودي وتمونا كما كويداك أجب دليك سباب نيني حي كوا نبير إلي حج نهي وزيكاني حج كوا نبير مبقى يبتكاني التوحيد ناني من البر في الحج أن توحد الله أمبكيش الله كوني تلبية لبيك اللهم وكيدوان بدعاء ومهم بي الله سيو حج يا ولي من جيني ambao haji ya shirk wanaoifanya wanakwenda wanatufu kwenye nyumba ya Allah alafu wanasema ya badawi ya Hussein ya Hussein ya badawi huku watufu au tumewaona wengine kwenye mas'a wallahi tataajab yuko kwenye sa'i baina aljimar na sunna kwenye sa'i ni useme tauhid eh Allah akbar Allah akbar kabira Allah akbar sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu hizi ndo dhikri kwenye sa'i إن الصفا والمروة من شعائر الله alafu yunadi al-Husayn muita Husayn muita Badawi muita Abdul Qadir na yeye watufu au yafanya sa'i hii ni hajj sio mabrur kwa nini kwa sababu ndani kuna shirk au kama ile hajj ya wale wale kwenda Arafa wakaitana wakakaa wakawa husoma mambo ya shirk wakasoma burdai burdatul madih ya Busiri mtu amekwenda haji alafu ajigamba ameisoma burdai arafa arafa huyo ni mtu lakini ana akili mzuri huyo umwandazimu hana akili huyo hana akili mwanda wa kishaa kabisa kwa sababu huwezi kwenda mahali pa tauhid walafu ufanye shirki ndani kisha urudi ujigambe kama tumtoka kule tumeisoma kule kule hadha junun wallah wazimu usiwakisie akili mzuri hawa ni watu wandazimu hawatumii akili kwa sababu huwezi kufanya inadi kwenye mahali Allah amekataza mambo hayo thumma ukaja ukajigamba huku kwamba ulifanya ulifanya ulifanya hii ni ishara kuonesha haji zao ni zina shirki sio mabrur wal billah thalithan ثالثا أو رابعا كتك فوائز حديث وفيه أن القتال ليس مشروعا للنساء ليس مشروعا للنساء hadithi yaonesha kupigana jihad si sharia kwa wanawake si kazi yao wala haiwahusu wao wanaweza kusaidia mambo fulani kutayarisha mambo ya vita sawa ama kuchukua silaha na kuingia uwanjani hiyo hawakufaradhiwa wanawake hiyo tumefaradhiwa sisi kwa sababu Aisha alipoomba ruhusa hiyo tume alimwambia la la siwaruhusu nyinyi kwenda kwa sababu katika Uislamu mama ni kiungo msingi afadhali akosekane baba lakini sio mama katika sharia wengi waliosuluhia waliunushwa na mama zao sio baba zao na wewe chunguza tarikhi ya ulama kadhaa wallahi wengi katika ahli alilm wameinukia mayatima wa baba lakini mama zao wakafunga kibobwe sawa sawa mpaka wakatoa ulama wallahi utashangaa angalia hawa aimatul arba wote walikuwa mayatima wote Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad wote wamelelewa na mama na hao ndo aima wanne wakubwa wetu sisi na tukiwataja saa zote ni wao wa maadhalika wote wanalelewa na mama ndo maana uislamu haukutaka kumtanguliza mama kwenye vita sababu so, tukiwakiuawa kina mama nani watakuwa walezi majumbani baba ameenda jihad nani atalea nyumbani lidhalika sharia ikajalia wanaume peke yao ndo wapigani ndio wewe ukiuawa kwenye jihad wale watoto wako mama analea huko nyuma mke wako anawalea anawainusha rijal sawa sawa wa hadha min hikmatillah kwa sababu mwanamke ni kiungo muhimu sana kwenye jamii yetu Uislamu na ndiyo mlezi wa msingi lakini mwanamke akiwataja hukumu lake la kulea ataka kwenda nje kupigana jihad ataka kwenda nje kufanya kazi ataka kwenda nje kutafuta kutafuta bila shaka hawatarajia kharab mambo yataharibika bila shaka kwa sababu amepapia kazi si yake na ile kazi ameiendea madamu si yake hatoifanya kwa uzuri hatoifanya kwa uzuri hata vipi hata akaisomea akapata na mwana wa kwanza yeye ndo akatoka mwana wa kwanza kwa aliposoma lakini ataifanya vibaya hataifanya kama mwanamume hiyo ni qat'an na kazi yake iliyobakia ambayo atakao kuifanya vizuri kuliko wanaume ni kazi ya ulezi hii wanaume hawawezi kabisa hii wanaume moja kwa moja hawawezi kulea kama kina mama lidhalik uislamu ndio ukamfanya mwanamke awe ni nguzo nyumbani ya kuweza kushika watoto na kuwafundisha na kuwalea ndio maana wakaambiwa wao wasipigane jihad ili usalama ubakie jamii iendelee wanaume hata wakifa kina mama watalea vizuri hiyo ndio hikma haya mambo hayakuwekwa ovyo ovyo sheria mambo yake yote ni hikma lakini sisi hatuelewi bado bado hatuelewi tu ndo shida yetu hikma ya sharia kufanya hivi mwanamke atafahamu nini hata haelewi ukimwambia kaa nyumbani haelewi pia kwa nini kuambiwa yeye akae nyumbani itakuwaje mbona wewe watoka hadha alishkala alladhi indana hizi mafahimu mbovu ndio imepelekea sasa mambo mengi kwenye mshtama wetu yameharibika sababu idha kharajatin nisa la shakka خربت البيوت نيومباز تخاربيكا نيومباز تقوى هزتنبي بزوري من الفوائد كتك فائدة حديثي وفيه وفيه أن الحج جهاد بالنسبة للضعفاء حج جهاد يا ونيونج الحج جهاد بالنسبة للضعفاء حج جهاد يا ونيونج كالنساء كما ونواكي kwa nini ni jihadi yao lianna fihi mujahadatun nafs wa mukabadatul mashaq kwa sababu ndani ya jihad kuna kushindana na nafsi yako nafsi yataka starehe yapenda starehe yapenda raha ukaishika ile nafsi yako ukaishinda ukailazimisha taabu ukailazimisha mashaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukastahamili zahma ukastahamili joto liyoko kule ukastahimili kutembea mwendo ukastahimili tabu la shaka hii haji ni jihadi ya wanyonge na mwanamke akithubutu kwenye masala haya basi atapata thawabu kubwa atakushinda mwanamume atapata thawabu kubwa zaidi kuliko mwanamume kwa sababu hii ndio jihadi pekee alionayo mwanamke wala hana jihadi kama ya mwanamume ambao ni qital bisilah ambao ni alqital bisilah kwa hivyo hii hadithi yaonesha wazi hamu ya wanawake wa kisalaf kutaka kufanya mema lakini vile vile sharia yaonesha wazi kwamba sharia haiendi kwa hisia ya mtu angalia hisia za wanawake walikuwa wataka kwenda kutukua silaha kwenda vitani hii ndio ilikuwa hisia yao washindane na wanaume ilipokuwa hii ni shughuli ya wanaume mtume akawaambia la siwezi kuwaruhusu mimi nitawapa shughuli yenu ambao mtaiweza sio ya wanaume ambao mkupigana kwa hivyo mwanamke waliitisha shughuli za wanaume wakanyimwa mtume akawakataza akawaambia nyinyi kuna shughuli yenu nyingine ambayo kwamba ndio jihadi kuliko hii lidhalik inavyotakikana ni mwanamke ashughulike na shughuli zake awachane na shughuli za wanaume mambo sheria imemkalifisha mwanamume wewe ya kuhusu nini kwenda kuyafanya ni nani aliyokutuma utoke kwako uende utafute shughuli zingine ambazo si zako kaa nyumbani kwako fanya shughuli yako lokupa Allah mimi nastaajabu wallahi kwani mwanamke kufanya shughuli ni lazima atoke nje pale pale kwake nyumbani aweze kushughulika pale pale kwake nyumbani mwanamke aweza kuwa na duka lake kauza hiki kiuza hiki nani atakukataza akatarazaka hapa akatarazaka hapa kaandika karai kachoma mahamira kachoma ziazi kazanya akapata chochote shfi si shida nikutafuta pesa ama shida ni kazi fulani shida sio tafuta pesa ah basi موجود insha Allah kama mwanamke ataka kazi ya stara na ifa lakini ziko kazi za dharura za muhimu ambao tutaweza kumwambia mwanamke aende afanye kama kusomesha madha nafanya tasomesha sisi wanaume ah atasomesha wao kama mambo ya utabibu matabibu wa kutibu wanawake hizi ni dharura za kuzaeleweka ni dharura za kueleweka kihitajika tabiba tabibat ama mambo mengine ambayo kwamba si dharura yanajazwa na mwanamume wallahi tastajabu kwa nini mwanamke anapele ati mwanamke uzanya hoteli humwekea huu chakula kimwekea mwanamke ish haja kadhalika kwani mwanamume azifanya kazi hiyo au mwanamke aweke dukani dukani huita wateja ngie hapa ngie hapa angalia kadhaa na bidhaa hii na bidhaa hii ish khusa kadhaa kuna mambo ambayo kwamba sio khasia basi mambo kama yale waachie wanaume ama mambo mengine ambayo kwamba yananasibiana na wanawake basi watafanya wao mambo ya utabibu haipendezi mwanamume kutotabba mwanamke ila halat harij khasa ambazo hakuna budi kwa hivyo umma yataka uangalie zile kadhi za dharura ambazo kwa mwanamke aweza kufanya na zile kadhi ambazo kwamba si za dharura ambazo kwamba mwanamke aweza kuzifanyia akiwa nyumbani kwake kwa hivyo hii ndio inatakana mjtama uende ama masala wanawake kuingilia ya mambo ya wanaume au wanaume kuingilia kazi za wanawake la shaka si mambo mazuri watu hugawanyana kazi na sharia imegawanya majukumu na kila mmoja sharia imempa jukumu kulingana na maumbile yake wallahi hata akawa vipi hatakuwa kama mwanamume hatakuwa kama mwanamume kazi ya mwanamume haivi nzuri mpaka ifanywe naye mwenyewe na kazi ya mwanamke haitokuwa maridadi mpaka ifanyie mwenyewe Allah amegawanya hizi kudurat kuna mahali wewe baba ndio utakuwa munasib ufanye na kuna mahali sio wewe ni jinsi ya kike ndio ifanye na atafanya wa hakadha na hii ndio maisha yatakwenda vizuri tukielewa kawaidi kama hizi au nidhamu za kisheria kama hizi <coughs> takoma hapa kwenye hii hadithi eh, hii hadithi ya Aisha naonelea tukome hapa insha Allah taala kulingana na hii hali itakuwa si munasib kuendelea kusomesha tu eh, insha Allah alikuwa tusome na hiyo hadithi ya mbele lakini iko na masaili ataka utulivu ataka mazingira matulivu kwa sababu ni ahkam za haji ambazo kuna utulivu tuzieleze kwa makini lakini hali ya leo kidogo ni hali e, eh, si munasib kwa hivyo tutatosheka na hayo كما كنا مسؤال هابا نمينا ينقجيا إن شاء الله نيجيب نكتفي بهذا القدر نعم